Sve one koji dođu nakon poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam povjeruju u njega i slijede ga. Zato svaki vjernik i vjernica trebaju što je god moguće više, koliko su god u mogućnosti čitati, slušati, izučavati hadise Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Naročito kada znamo da nakon vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do sudnjega dana nema više poslanika. On je hatemul Enbiya, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njega u Kur'ani Kerimu. On je posljedni poslanik, pečat svih poslanika i on je poslanik svim ljudima do sudnjega dana. Dakle, svi koji dođu od njegovog doba do sudnjega dana dužni su da povjeruju u njega. Nakon što povjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, da povjeruju i slijede poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, da se odazivaju njegovim riječima, savjetima, preporukama, naredbama i da se ostave onoga što je on, poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam, zabranio. Dakle, kao što čitamo, učimo, izučavamo Kur'an, kao što vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala, isto tako trebamo izučavati sunnet i vjerovati u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga i postoji ovaj serijal. Iz riznica Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam putem kojeg se koliko smo u mogućnosti upoznajemo sa sunnetom poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovim savjetima, smjernicama za naš život, kako bismo ga proveli na ispravan način, kako bismo ga proveli u zadovoljstvu našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, jer zasigurno onaj koji je najbolje živio svoj život i najbolje ga proveo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala jeste upravo njegov poslanik i miljenik Muhammed alaihi salatu wasalam. A svima nama, naređeno je da ga slijedimo, on nam je najbolji uzor u svemu, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Doista vi, zasigurno vi, u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. Za danas imamo hadis. Riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koje nam govore o našoj najvećoj obavezi. Naprotiv, prvoj i najvećoj obavezi. Obavezi koju moramo sprovesti čim postanemo punoljetni ili čim saznamo za sebe i tu obavezu konstantno dokle god smo živi ispunjavati i ljubomorno je čuvati. Svakako nakon ove postoje i određene druge obaveze kojima nas je zadužio Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, od ove obaveze, hoćemo li je izvršiti ili ne, ovise mnoge druge obaveze. Odnosno, ako budemo imali pri sebi ovo o čemu nam hadis današnji govori, onda ako Bog da uz Allahovu dozvolu ostalo će biti dobro na Dunjaluku i također pogotovo sutra na Ahiretu. Ne budemo li ispunjavali ovu prvu i najveću obavezu kod nas, pozabavimo se nečim drugim, bojati se da nam to neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala ni na Dunjaluku, niti sutra na Ahiretu. Koja je to obaveza? O čemu se to govori? Poslušajmo Hadis. Prenosi se od Ibna Abasa radijallahu anhuma da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pred kraj svoga života poslao svoga druga Muaza ibn Džebela radijallahu anhum u Jemen. Poslao jednog od najučenijih svojih drugova u Jemen. Za Moaza ibn Džebela kaže se da je bio najučeniji u propisima Islama, vjerskim propisima, poznavanju halala i harama. Poslanik alaihi salatu wasalam ga je ispratio iz Medine i na rastanku, samom rastanku, uputio mu zadnje savjete smirnice. Moguće da je o tome govorio mu i ranije. Ali ponovo opet pred sami rastanak podvukao mu je o čemu najviše da vodi računa, čemu najviše da posveti pažnje kada dođe na svoje određeno mjesto. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma da je tada Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao svome drugu Muazu Ibn Džebelu radijallahu an, inneke te'ti qawmen ehlel kitab. Doista ćeš ti doći narodu koji je od sljedbenika knjige. Doista ćeš ti doći u Jemen i zateći ćeš ljude u Jemenu koji su sljedbenici knjige. Odnosno, to je narod, oni su potomci naroda kojima su objavljivane knjige. To su potomci koji su naslijedili od svojih predaka određena učenja. Imaju određeno znanje. Imaju kod sebe određeno ubjeđenje. To moraš imati na umu. Poslanik alihi salatu osam poslao je svoga druga Moaz ibn Džebela radijallahu an kao misionara da poziva u islam da pojašnjava učenja Islama. Pa kaže, zateći ćeš u Jemenu ljude koji imaju određeno učenje kod sebe. Imaju određena učenja. Međutim, kao što nam je poznato, prethodne knjige koje su objavljivane vremenom su se izgubile. Mnogo toga od njih je izdvojeno, mnogo što što također u njih je ubačeno i slično. Dakle, promijenile su se. Nisu više onakve kakve su prvobitno bile objavljene. Mnogo toga se izmijenilo kod tih prethodnih naroda. Pa mu nakon toga kaže فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ pa neka prvo čemu ćeš ih pozivati bude. Dakle, prvo o čemu ćeš ih podučavati, što ćeš im objašnjavati, pojašnjavati, neka bude šehadet en la ilaha illallah wa enni Muhammedun Rasulullah u jednom od citata. Prvo čemu ćeš ih pozivati, čemu ćeš ih podučavati, što ćeš im objašnjavati, jeste svjedočenje da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha jedinog. Prvo što ćeš tražiti od njih, od ljudi, jeste da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja, da se obožava, da mu se upućuje ibadet mimo Allaha. I u jednom od citata stoji i da sam doista ja Allahov poslanik. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik. Nakon toga kaže, fa in hum ta'uke li dhalik, pa ukoliko ti se oni odazovu u tome, ukoliko to oni prihvate, posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da ga je Allah poslao ljudima da im dostavi i pojasni vjeru. Ukoliko to prihvate, kako? Ukoliko posvjedoče, prihvate i svojim srcima, posvjedoče i svojim jezicima i također potvrde to svojim dijelima. Pa što god saznaju da je ibadet, to ne upućuju osim Allahu subhanahu wa ta'ala. A šta je ibadet? Ibadet je sve ono što Allah voli čime je on zadovoljan. Da li to bile riječi ili bila dijela? Da li to bilo u javnosti ili tajnosti, odnosno da li to čak bila i ubjeđenja ili se to manifestovalo javno? Sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, to se upućuje samo njemu, to se smatra ibadetom. I također kažu učenjaci da sve to treba činiti Allahu subhanahu wa ta'ala s maksimalnom pokornosti uz maksimalnu ljubav. Dakle, kada izgovaram određeni zikr, kada učim Kur'an, kada klanjam, kada radim bilo koji ibadet, da to radim s ljubavlju. Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ukoliko na takav način posvjedoče, i također ukoliko posvjedoče da je Muhammed Allahov poslanik. Svjedočenje da je Allah jedini istinski Bog, dostojno obožavanja, ima svoje uvjete. I svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ima svoje uvjete. Dakle, nije to samo reći. Prethodno u to treba biti ubijeđen. Te riječi treba voljeti. U njih treba vjerovati znati šta one znače, prihvatiti te riječi, slijediti te riječi, odnosno raditi ono što te riječi iziskuju, traže od nas. Kada se kaže la ilaha illallah, nema istinskog Boga mimo Allaha, nema istinskog Boga. Danas, kao i odavnina, ljudi obožavaju mnoge, čujemo to na svakom koraku, vidimo to na svakom koraku, ljudi obožavaju novac, ljudi obožavaju žene, mnogo šta. Međutim, istinski Bog dostane obožavanja. Da se pred njim ponizimo, da svoje čelo spustimo pred njim, da svoj život rtvujemo za njega, jeste jedino uzvišeni Allah. Zašto? Zašto je Allah jedini istinski Bog? I koje su osobine istinskog Boga? Može li to neko drugi biti? Ne može. Zašto ne može neko drugi biti Bog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, istinski Bog? Zato što su osobine istinskog Boga, da On sve stvara. Je li to neko? Drugi stvara sve ovo što vidimo oko sebe, neko to drugi stvara. Zatim sve stvoreno održava. Kada Allah subhanahu wa ta'ala želi da se nešto desi, nema tog niti tih ljudi, ti stvorenja, da to mogu spriječiti. Ako Allah želi nešto da se desi. I ako Allah želi da se nešto ne desi, makoliko ljudi nastojali da se to desi, to se neće desiti za sigurno. Sve stvoreno održava, zatim sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljuje. To su osobine istinskog Boga kako nam o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori i pojašnjava o svojoj knjizi Kur'anu u suri Yunus 31. ajetu. Osobine istinskog Boga jesu da On sve stvara, sve stvoreno održava, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljuje. Zato niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može biti istinski Bog prihvatamo Allaha za istinskog Boga, svjedočimo mu da on ima određena imena, određena svojstva, uzvišena svojstva, niko nije kao on, lejsa ke mitli hišej, zbog toga on jedini zaslužuje da se obožava. Zbog toga on jedini i zaslužuje da mu se padne na tle, da se sežda čini samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i da se svoj život stavi u službu Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove vjere. I čast je, ponos je biti rob Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi robuju drugima koji su smrtnici kao i oni. A Allah je el-hay, el-qayyum, živi i vječni. El-awwal, el-akhir, onaj koji je od uvijek i za uvijek, koga nikada neće nestati. A svi drugi, kullu men alejha fan. Kako kaže Jalla za sve što je na zemlji prolazno je, proći će. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je jedini istinski Bog i zaslužuje jedino On da se obožava. Nakon toga treba posvjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. A svjedočiti također nije samo reći Muhammed je Allahov poslanik, već treba prihvatiti sve što dolazi od poslanika alaihi salatu wasalam, dakle ovaj hadis i sve druge hadise, sve druge obavijesti od onoga što se desilo u našoj prošlosti i od onoga što će se desiti u našoj budućnosti, o čemu nam je govorio poslanik alaihi salatu wasalam, što stoji zabilježeno u vjerodostanim hadijskim zbirkama. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allahov poslanik, onaj koji kaže wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sve što nađe da je rekao poslanik alihi salatu sam, to mora prihvatiti. To mora prihvatiti. Zatim, šta još znači svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik? Da činimo ono što nam je on naredio, koliko smo u mogućnosti. Treće, da se ostavimo onoga što nam je on zabranio. Što je god moguće više, sve, da ostavimo što nam je zabranio. Jer te naredbe zabrane poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam su naredbe i zabrane od Allaha, jer je on Allahov poslanik. On nam te naredbe i zabrane dostavlja od Allaha subhanahu wa ta'ala. I četvrti uvjet ispravnog svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik jeste da se ne obožava Allah osim onako kako ga je obožavao poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam klanja se kako je on klanjao, posti se kako je on postio, obavlja se hađ kako je on obavljao i slično. Sve druge ibadete, zikrio, učio Kur'an i ostalo, na nama je da sve te ibadete činimo na takav način. Činimo na takav način. Ne dakle, onako kako mi smatramo, kako bismo mi htjeli. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, ako ti se odazovu u tome, na ovakav način posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja i da je Muhammed Allahov poslanik. Fa'alimhum anna Allah iftarada alihim hamse salavat fi kulli jomin wa lejle. Onda ih poduči, obavijesti ih, da im je Allah stavio u obavezu pet namaza u toku dana i noći ako posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, onda, ako to prihvate i dokažu u praksi, onda ih poduči, obavijesti ih da im je Allah stavio u naredbu, stavio u obavezu pet dnevnih namaza. Pet namaza koje će klanjati u toku dana i noći. Fa inhum hum etau keli dalik, pa ako ti se odazovu u tome, ako prihvate da su obavezni svakog dana i noći klanjati pet dnevnih namaza, sabah, podne, ikindija, akšam i jacija, svaki dan, to prihvate i počnu da rade kod sebe, budu imali namaz, ovih pet dnevnih namaza, fa'alimuhum, onda ih poduči, obavijesti ih da im je Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim sadakaten, da im je stavio obavezu, propisao izdvajanje sadake. Tu'hadu min agnijaihim, feturaddu ila fukaraihim, ala fukaraihim koja se uzima od njihovih imućnih i daje njihovim siromašnima, odnosno obavijesti ih, poduči ih da im je Allah propisao izdvajanje zekata kojeg daju njihovi imućni njihovim siromašnima. فَإِنْهُمْ أَطَاوُكَ لِذَالِكَ Pa ako oni to prihvate i počnu da izdvajaju njihovi imućni zekat, onda ih dobro se čuvaj. Ako to sprovedu u praksu, onda fa iyyaka wa kara'im amwalihim onda se dobro čuvaj njihovog najboljeg imetka ne približavaj se njihovom najboljem imetku odnosno nemoj ti tražiti od njih da izdvoje zekat iz najbolje imovine najboljeg imetka ako daju drage duše to je njihova stvar i Allah će ih zato nagraditi ali ti nemoj uzimati od njih da ne vide pohlepu da ne shvate pogrešno taj propis, da neko želi da se obogati na osnovu tog propisa. Ne, taj propis, propis zekata Allah subhanahu wa ta'ala je propisao. I poznato nam je u suri Tauba, 60. ajtu Allah dželavala govori kome se daje zekat. Ne može usjeti kogod hoće zekat. Ne daje se zekat kogod zatraži. Ne, već imaju određene kategorije. Zašto je to Allah subhanahu wa ta'la ograničio samo na sebe zato što je ljudima i metak sladak. Mnogi bi se željeli obogatiti na lahak i brz način. Ne. Na osnovu zekata ne. Zasuči ruke, radi, rukave, radi, zarađuj. Najbolja obskrba jeste ona obskrba koju zaradiš svojim rukama. Dobro se čuvaj njihovog najboljeg imetka. Zatim kaže وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ i dobro se čuvaj dove mazluma onoga kome se čini nepravda. Zašto? Jer فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ Jer između dove mazluma onoga kome je učinjena nepravda, kome je učinjeno nasilje i Allaha nema pregrade. Dova takvoga kome se učini nasilje ide direktno Allahu subhanahu wa ta'ala i on će se prije ili kasnije odazvati mazlumu onome kome je učinjena nepravda. Pa možda na takav način, ukoliko budeš htio da uzmeš najbolju imovinu za zekat, učiniš nekome nepravdu, pa on podigne ruke. On podigne ruke i dovi Allahu protiv tebe i stignete njegova dova. Dakle, ovaj hadis kojeg nam prenosi Amidžić Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, spominje nam događaj slanja poslanika Muhammeda alaihi sallam kada je poslao svoga učenika Muaza u Jemen da poziva ljude u islam, da ih poduči islamskim propisima. Pa iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je to propisano, da je lijepo slati učene ljude da podučavaju neuke propisima. Iz ovog hadisa se zaključuje kako, na koji način i čemu treba podučavati ljude? Pa vidimo iz ovoga hadisa na prvom mjestu da ljude treba podučavati da na ispravan način vjeruju u Allaha i Allahovog poslanika. Da na ispravan način shvate da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha. Da znaju, da budu svjesni šta to znači. Mnogi ljudi danas nekoliko puta slušaju ezan ponavljaju za ezanom, desi im se nešto kažu, ešhedu en la ilaha illallah. Međutim, oni ne znaju šta to znači. Ili možda znaju prevesti, ali istinsko pravo značenje, pogotovo da to dokazuju u svojim dijelima, u svome životu, u praksi, toga nema. Ne znaju. Pa je dakle ovo prva i najveća obaveza za ljude da posvjedoče Allahovu jednoću, da je Allah jedini istinski Bog dostojno obožavanja, da vjeruju u to, da su ubijeđeni u to i da to posvjedoče svojim dijelima. Sve što kasnije saznaju, nauče da je od ibadeta, da to čine samo Allahu, da su ubijeđeni da niko drugi nije dostojan da se obožava mimo Allaha. Ešhedu en la ilaha illa Allah. Svjedočim da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja. Dakle, kao što se od nas traži da ibadet činimo samo Allahu i da smo ubijeđeni da je jedini On dostojan toga, isto tako od nas se traži da zanegiramo sva druga božanstva koja ljudi obožavaju, kojima ljudi upućuju određene ibadete. Sve njih neophodno je zanijekati, zanegirati. Ono što je poznato jeli, iz Kur'ana da se zove kao tagut, dakle onaj koji prelazi svoju grancu. Jer niko nije dostojno obožavanja osim Allaha. Pa kada se stvorenja uzdignu, pređu svoju grancu i budu pozivali u obožavanje sebe ili ga drugi ljudi, druga stvorenja je li uzmu za takvog, onda on postaje tagut, lažno božanstvo što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se odreknemo toga. Odreknemo takvih lažnih božanstava i njihovih sledbenika Jer niko nije zaslužan, dostojan da se obožava osim Allaha. Jer jedino on stvara, jedino on održava sve stvoreno, uređuje sve stvoreno, daje život do određenog roka, usmrćuje i slično, i jedini on obskrbljuje sve stvoreno. Jedini on posjeduje ta uzvišena svojstva, uzvišene osobine koje su potpune, dosegle vrhunac. Niko nije kao on. Allah je od uvijek, zauvijek. Allah sve vidi, Allah sve čuje, Allah sve zna. Zar ima nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ima takve osobine? Sasvigurno nema. Pa isto tako niko drugi i ne zaslužuje da se obožava mimo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je ovo prva i najveća obaveza. Vidimo iz ovog hadisa Allahu poslanik alaihi salatu uslam prvo što je naredio Moazu čemu će podučavati, u šta će pozivati ljude jeste dakle ovo svjedočenje da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. To je prva, naša prva obaveza i najveća obaveza u našem, našem životu. Ako budemo na ispravan način obavljali ovu svoju obavezu, ako Bog da sve kasnije, kako je došlo u ovom hadisu, namaz, zekat i ostali ibadeti koji su propisani, oni će biti u redu i bit će primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ne bude vjerovao u Allaha kako treba, ne bude vjerovao u njegovu jednoću, njegov tevhid kako treba, onaj koji ne bude vjerovao u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kako treba, kasni i badeti ništa od njih neće biti kako treba, neće biti u redu, niti namaz, ni post, ni zekat. Zato dakle treba dobro povesti računa o ispravnom načinu vjerovanja u Allaha i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da na ispravan način shvatimo kelime šehadet, prvi islamski šart. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim, ispravnim robovima i istinskim sljedbenicima njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog Allaha da oprosti meni i vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. alhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.